chunka hanchisniyok kah capítulo. Pitapas uchallechija sinchi castigasja kananmanta. Disipulunkunatam Jesús nirja. kunaha kanjapunim. Ichaja imaynaraj kanja, uchaman urmachej runaja. Ñuhapi KAI kay CHAKUNAMANTA hukninta pipas PAGA Alincha Kangman molino rumita kun kangman wataroptinko, lamar huchaman Wishusha kainin. Chaynaqa kuidakuychikia. mantaya faltang mantaya faltan Faltanta riqsikuptinqa pampachaykuya. Hupuncha punchawllapi hanchis kutita huchallikusuptikipas, hanchis kutitan pampachanki huchanta pa atiining manta. SEÑOR TAM apostol ninkuna mañakurjako. YANAPAIKUAIKO astawan iñiniyoj kanaykopaj, nispa. mi señor ñatag nerja. Mostasapa mojon hinalyapas iñinikichi kaptinga, y igo sachata. Sapikimanta pilakospa lamar huchapiña sapichakoy, nispa. Hinaptinga kasosunkuchikmanmi. Servientepa imam manta. yapusqanmanta utaq animal michimusqanmanta sirvientikichik kutiramuptinqa, yaqachum niwaqchik, misapi tiyaykuspa mikuykuy nispa, manam, aswanja tenaita tinayta preparapamuway. Sirvimuaptiki mikurupti, tumaruptiñam hampas mikunki, hinaspa tumanki, nispam. ruras kamachisqallan mantaga manam patronqa, RUNANTAJA con mancho. Qamkunapas tukuy haikichik taruraruspayani NEICHIK. Mana imapaq canchik. kanchik, debirllanchiktam rurarunchik, nispa. Liprawan unhuqta Jesús Jerusalén man Jesús rispanmi, Galilea laupa hinaspa Samaria laupa kulindanta pasarja. HUGNING huknin CHAMAN mi. Liprawan chunka TARI taripaykurqaku. Karullapi sayaykuspankum kurjako. Señor Jesús, kulyawaiko. Nispa. PAIKUNATA Jesús Sacerdote Sacerdoti kunawan JAVACHIKAMUICHIK. Nispa. Richkaspankuñataqmi Sanuyarurjaco. CHAIMI PAIKUNAMANTA huknin Sanuyarusjanta JAVAKUIKUSPAN kutererqa JAPARILLAWANYA Dios talabastin. Jesús pachaquín manjunjurampa como ni gracias Jorja Paija karja samaria laumanta kajmi. Jesús minerja. Manachum chunka unjujkunata sanuyachirganija. Maita wakin isjonja. Kai forastero cotimorja kutimurja Dios Chainata neruspan mi chayrunata nerja. Atarispaiki pasakui. Iñinikim sanuyarachisunki. Nispa. Dios pamunay chakuskanja, chayamunang manta. Dios chayamunang manta, haykapim chayamunangmanta farisiyukuna tapuptinmi paikunata Jesus nerja. Dios pamunay chakuskanja, manam suteriksillachu hamunja, manam nenjakuchu, kaypim kachkan, otak wakpim kachkan nispaja. Dios pamunay chakuskanja, ñam hamkuna ukupiña kachkan, nispa kunata Chaymantañataqmi disipullunkunata nirqa. Hamuq punchawkunapim Diosmanta hamuqpa kutimusqa punchawta rikuykuyta kichik, ichaqa manam kichikcho. Kaypim kachkan, otaqwakpim kachkan nisuptikichikqa, amam Imainam Imaynam llipiay tukuy hinastinman kancharin, chaynam Diosmanta hamuq runapa punchawniypas kanja. Ichaqa puntataqa, anchataraqmi ñakarinay, Inaspam iruna kunapa nigasqan kanay. Imainam nuaypa tiempumpi susedikurja. Chaynam sucedikunqa Diosmanta hamuq runapa kutimuptiypas. Nuaypa tiempumpi En upyarqaku, kasara inaspa kasarachinakurqaku, nuay bukiman yaikunankama. Chaymi paikunataja sinchipara chayaramuspa lliwta Lotpa Lutpa uninkunapipas chaynam pasakurjan. Runakuna mikurjako, upiarjako, rantikurjako, tarpurjako, wasikunata hatarichirjako. Sodoma llaqtamanta lotpa lluqsisqan punchawmi ichaqa, cielomanta rupachkaq azufri paraykamuspan, llapallan runata chinkarachirqa. Chaynam kanja manta hamuq rikuri rikuriykamuptiypas. Chay punchawpiqa wasinpa hawanpi amañaya amañaya uraykamuchunchu imanpas urjoja. Chakrapi kaqpas amañayaqi ya pamanqa hawarichunchu. Yuyaychikya lutpa warmintaqa imam sucedisqanta. Pipas vidallan kuidakuqa perderunqa. Vidan perderuqmi ichaqa waqaychanqa. Chay tutapim iskay runakuna kamapi kachkanqaku. Pukninmi apasqa kanqa, pukninñataq sajesqa. Iskay warmikunam kutakuchkanqaku. Pukninmi apas kanqa, hukninñataq saqisqa. Iskay runakunam chakrapi kachkanqaku, mi apasqa Chaimi Sagesha. Chaimi Chaymi kuna Jesusta tapurqaku. Señor, Jesús susedi conga, nispa. Hinaptinmi Jesús nerja. Maypim ayapa gampim, uyachkukuna kunja, nispa.